radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 503 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el boi millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 503 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui no ens presentarem, perquè avui anirem directament a presentar la gent que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio, són els ignorants. Què passa, penya? Com esteu? Hola, què tal? Com estem? Molt bé, aquí, aquí <laughs> gaudint de la vostra companyia. I tant. Molt bé, el Javi, el Sergio i l'Òscar, que han vingut a, a fer-nos una visita. Tenia moltes ganes de, de que fossin aquí els ignorants, venen amb, amb, bones, amb bones notícies. I, I també tenim, com no, el nostre reverendo Tecles. Epa, què tal? Què passa, guapo? Molt bé, aquí ganes de fer un, un altre especialet, eh? I tant, i tant, sí, sí, sí. sí. Que bé aquí al Caliu de la ràdio i amb moltes ganes d'oferir-vos un programazo. I a la seva banda, a la banda del mestre Tecles, tenim un altre que no pot fallar mai, és el nostre estimat Manolo Laken, des de Sant Jaume de Soliveres. Què passa, bonic? Què tal? Bona tarda. Doncs avui content, avui la ràdio fa patxoca, com sempre que, ve, que venen a visitar-nos gent aquí a fer una entrevista, a passar una bona estona, així que avui pinta, pinta bon programa. Avui tenim programa especial amb entrevista a Ignorants, la banda a mig camí entre Girona i el Baix Llobregat que venen a presentar-nos en exclusiva i en primícia el seu nou EP la fi d'aquest món. Sí, un EP que veurà la llum demà mateix, que podreu escoltar a continuació en aquest programa i que demà podreu trobar a les plataformes habituals. Recordem que Ignorants ja van passar pel Pim Pam Pum al programa 396 per presentar-nos el seu anterior treball, La tardor calenta, i estem molt contentes de tornar a tenir-los aquí. Benvingudes ignorants, benvinguts Òscar, Javi, Sergio, com esteu? Com va? Com va, com va per aquí? Molt bé, la veritat que molt bé, contents, eh, amb ganes d'estar aquí una altra vegada, amb ganes de treure aquest eh, projecte que hem fet i que, que la gent pugui gaudir, nosaltres també, perquè ens encanta fer, fer música, estar, estar amb la gent, no sabeu la il·lusió que ens fa que estigueu avui aquí. No, per, a, per a, a nosaltres també ens fa il·lusió. Eh? Sí. Molt guai. I l'Eva i el Jota, on no us els heu deixat? Uh, bueno, es, estaran fent mm, full conta o alguna cosa d'aquestes rares perquè fan a Girona, però bueno, la veritat és que Uh, bueno, per temes de, de baixar en dijous, és logística, és una mica complicat. I tant, i, i tant. Però bueno, us envien molts petons i, tant. i una abraçada forta. Una i... forta abraçada, clar que sí. I ja ens trobarem por ahí. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs, si us sembla, anirem de, de cara a barraca amb una mica amb aquesta entrevista, amb les preguntes. La primera és com esteu, com, com està la banda, com esteu vosaltres eh, a nivell personal, com us va tot? Bueno, estem, estem igual que fa 3 anys, que vam venir aquí l'última vegada. És molt fàcil, al final, tenir una banda d'amics, saps? Ens coneixem de tota la vida i, bueno, continuem fent el mateix. O sigui, quedem els dissabtes, esmorzem i a fer música, saps? Al final, o sigui Sou un, una, una penya apassionada i això es nota. No, bueno, al final hem, és el que hem viscut des de jovenets i, ens agrada fer-ho i, i passem el cap de setmana, doncs mira, quedem tots allà al local i mira, ens ho passem bé. És un punt de trobada. Que guai, a... que guai. I ens coneixem des de sempre, des de petits. Sou una família. I això, això fa molt. Això fa molt i és molt agradable i molt fàcil treballar. I fiques al local i comences a... i, i gaudeixes. Que guai. Mm. Entenc que no teniu fills, que quedeu cada dissabte. Eh, jo tinc dos fills. Vale. <laughs> El J i l'Eva tenen dos molt nens bé, també, bé. però ja són molt grans. Jo, i... jo petit, sí. Ho quadreu bé, molt bé. Sí, molt bé, bueno, sí, sí. Molt bé, gràcies molt bé. a la meva dona que, que podem quadrar tot això. Sí, al al final, al final tenim un suport de, Perquè si no seria de, inviable. de part de la família i això i, i s'agraeix també. S'ha de tenir entorn, si no, si no estem, estem fotudes. Molt bé. Que cap a on ha evolucionat la banda? Què ha canviat a nivell musical i extramusical a Ignorants des de l'última vegada que vau passar per aquí? Doncs com a banda no hem canviat, crec, perquè continuem fent el que ens agrada i sí que hem, en aquest disc sí que la qualitat del so hem gravat amb, amb el Xavi allà en estudi de Terrassa i la qualitat sí que és millor, però com, com a banda som els mateixos de fa 3 anys i no, ens agradaria anar més, més ràpid encara, però, <laughs> però això depèn del jota, depèn del jota. De, de, de, de... També, els temes, també els temes estan més treballats. Sí, sí, sí. Hi ha un eh, treball eh, treballem més els temes, preparem sí, eh? més eh, de cara... Sopanó amb més calma. Sí. Olé. Sí, sí, la veritat que és, sí, sí. no tenim cap... No tenim pressa i volem fer les coses que... <laughs> En la música no es nota, però... <laughs> però el amb més calma, clar que sí. No, res, resumint, som, som els mateixos de, de sempre. I no, això no ha canviat. Molt bé. El, el Sergio segueix sense recollir l'instrument quan acaba, no? Eh, <laughs> sí, sí. Eh, sempre. Sí. Igual que sempre, vaja. Però és I, perquè nosaltres no li diem. I ells continuen sense avisar-me. <laughs> digue-m'ho tot, digue-m'ho tot. molt bé. Heu volat molt durant aquest temps pels escenaris d'arreu? Com, com han anat i on heu estat de bolos? Doncs, bueno, és que va, el que va passar que quan vam treure la, la tardor calenta va ser en mitja pandèmia, llavors vam aprofitar quan ens van deixar sortir tot això, vam estar tocant bastant. El primer any després post-pandèmic, no, post, si es diu així, sí. Pues, sí val, ho he dit bé. Uh, vam estar tocant bastant, hem girat... A veure, una banda com nosaltres que no, al final no tenim contactes, però no, tampoc es movem molt i i això va com funciona, no? T'has de moure per tenir sí. vols i això, no? Però bueno, vam, vam tocar bastant, hem tingut concerts molt xulos, vam estar a Olot, vam anar... O sigui, hem tocat amb Daya, hem tocat amb Broadboard, Olé. vam estar a l'homenatge quan Ràbia va fer 30 anys que ens van convidar ja a Sants, que va estar molt guai, perquè el Jota va, va tocar, bueno, el Jota tocava la, sí. amb Ràbia i va pujar a tocar dos o tres temes amb la, amb la guitarra. I va ser... posit ràbia positiva, sí, mítica sí, sí, banda. mítica banda, mítica banda i va ser molt emotiu allà, a eh? més vas, ens vam trobar molta gent i, guai, i va estar guai. I hem estat tocant doncs, on ens criden. I actualment estem molt tocant a Massanet perquè hi ha una associació que es diu Música Activa, Ole. que s'han creat així en diversos grups, amb Astor, hi ha diversa gent per allà i bueno, entre ells bueno, anem a, eh, creem, estem fent petites escenes de dintre del punk, saps? <laughs> bueno, com tot, tot bueno, tothom, clar, sí, saps? Sí. al final tu has de muntar tu per poder tocar, saps? I tant, i tant. No, I a més ho has, ho, has, ho has dit molt bé, no? Hi ha com petites escenes... Hi amb... Sí, al final no ens eh, posem d'acord... La gent de Tenerife, i... la gent sí. de no sé què, la gent... Mm. Hi ha com escenes que, que al final no són ni tan poques, que n'hi ha mm. vàries... Sí, i, hi ha, hi ha, hi ha, final... hi ha molt... Mm és, és agafar el teu lloc. Clar, la idea també seria una mica barrellar se no? Entre, mm. entre aquestes petites escenes, doncs fer Compartir, una escena una més gran, en el que tu dius, no? Si hi ha una escena petita Gran Canària, doncs que puguin venir cap aquí, poder anar cap allà, i això seria el seu. Però bueno, de moment anem fent, anem fent camí fet aquest parón perquè hem estat, eh, entre que preparàvem la gravació i vam gravar, hem estat una temporada que era estudi i... I assaig. I assaig per, per, per, per, per aquests temes. Sí, sí. Mm. -hmm. Ah, de huevo, clar que sí. I, i respecte a la, a la Fira Aquest món, que és l'EP que, que estreneu demà, sí. eh, quines diferències destacareu, destacaríeu així filant una mica prim eh, respecte a l'últim EP de, de la tardor calenta? Respecte a la tardor calenta és la qualitat del so. I, eh, o sea, també la hem gravat la bateria a l'estudi, que eh, a la, a la tardor calenta estan programades, i al final el que hem guanyat és amb so, saps? Eh, I l'experiència de gravar pues, amb el Xavi, estar allà, ah. passar dos o tres dies al seu estudi i... No, no, és la flor nata. I guai, no? Ha estat molt guai, la veritat, sí. Bueno, jo personalment també és un, una gravació en la qual també les cançons que, que s'han gravat doncs, he col·laborat més perquè jo vaig arribar quan ells ja havien gravat La tardor calenta, crec que vaig gravar dos temes així. És veritat, és veritat. Mm, I llavors en aquest doncs, és com el trobo més meu en el, de cara al baix és tot. i de cara al treball amb la banda. No? Més, eh, he treballat més amb, amb la composició, en fer idees, en buscar-li movides i, i personalment és aquesta la diferència, a part de la qualitat, que clar, que guai. gravar amb el Xavi és qualitat assegurada I tant, també. I tant, que guai. I el títol, La fi d'aquest món, per què li heu dit així? És que esteu de bajona o...? <laughs> No, no, bueno, al final... <laughs> O, o és que és veritat. <laughs> bueno, sí, clar, sí, sí. Pues és que qual. veient el panorama que hi ha, saps? De... No, ve pel tema de la... No sé, va, ens, ens va agradar a tots... Eh... És que tampoc ens matem molt, eh? A l'hora de buscar temes i de... A buscar títols i fer coses així, saps? Ho vam parlar un dia, vam dir, va, fiquem aquest, el tema ens agradava a tots i, i vas aquest, saps? Sí, ah. i penso que és un títol que ve, a huevo. O sea, que dius, que... Esperamos el meteorito. sí. <laughs> I anem de cap. Sí. Molt bé, i, i així, a, la, a gros, o sigui, de manera general, eh? a, a, la, a nivell de, de temàtiques de les cançons, quines, després, després voldrem parlar de cada una de les cançons abastament, però mm. a nivell de la temàtica que heu triat eh, de, del contingut social, quines heu triat per compondre aquest La fi d'aquest món i, i per què? Bueno, eh, el, La fi d'aquest món són quatre temes i han sigut dos temes que ja estaven, que eren o sigui, la il·lustres ignorants i nens perduts, van ser, de, de fet, van ser dels primers temes que vam fer com a banda. Hòstia. El, el que passa wow. que han anat evolucionant molt amb el temps i, i escoltes sí, la, si els tinc gravacions de la primera de Nens Perduts i la veus ara ja canvia completament. No saps res. És una de les més preferides, de dir. La... A mi m'agrada molt. A mi, com a... Sí. Si he de dir, les, les preferides són les que més m'agraden, també. I després estan La fi d'aquest món i Laberints, que són, diguem, els, dels temes que els últims que vam fer, i doncs, bueno, hem fet una mica de, de, de còctel allà, hem ficat allà mig i, i, mig, i el que ha sortit, sí. sí. Molt bé. Vam creure, al, fi, al final és una qüestió econòmica també, no, no pots gastar-te, teníem un pressupost i, i volíem gravar uns temes i, i en vam escollir aquests, perquè eren els que més ens quadraven. Els que es quadraven més, sí. clar que sí. Molt bé. Molt bé, si us sembla, eh, començarem a desgranar un a un aquests temes. Eh, el primer que, que sonarà avui és la Fira Aquest Món, que és el, el, el primer tema d'aquest nou EP. És, el, és un homònim, que és, és una paraula que ens agrada sí, sí, fer servir sí, molt sí, aquí sí. al, al Pim Pam Pum. Ens fa molta il·lusió quan, quan, que, quan que, algú es tira un d'aquests. Que anem fent, saps? Anem amb vosaltres i sempre Homònim, hem parlat. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Hi ha, hi ha l'homònim bàsic i després tenim el triple homònim... El topònim. El topònim tenim, Tupalmen. bueno, tenim una mica de, de tot. Nom, eh? nom del grup i procedència, no? Sí, sí. sí Tupalmen. I, I, bueno, una mica això que ens podeu explicar d'aquest eh, primer tema. Bueno, la, la fi d'aquest món va començar amb una intro de baix del Jota, que un dia estava avorrit a casa segurament i va agafar el baix i ens va passar un àudio d'una intro i a partir d'aquí vam començar a treballar. Ens va agradar a tots i i vam agafar la lletra aquesta, però, bueno, no sé, la... tinc diverses lletres a casa, també va coincidir quan començava la guerra d'Ucrània, sortíem sí. de, de, pan, de pandèmia i això, i va dir, hòstia puta, tio, sortim d'una cosa i fiquem una altra merda, saps? De... <laughs> I va, és que l'any <laughs> continua i arriba, passa allò de caza, o sigui, jo, dic, o sigui, el món està fatal, saps? I, i, i, i al final va quadrar, és que això de les lletres al final hi ha lletres que quadren, hi ha d'altres que no, i, i aquí va, va sortir rodona, saps? La, que ens va quadrar bé a tots i... I la idea del J, doncs, vam anar al, al, al local i vinga, anem a provar coses, a provar coses i al final doncs, va sortir un, un tema que es va agradar moltíssim i, i amb la lletra quadrava perfectament, doncs Perfecte. És, tot, és tota base de feina, eh? Sí, sí, és, és molta feina. feina, és, feina, tota base de feina, de, de, de, de portar una cosa que no és res i, i anar-la desenvolupant, sí. desenvolupant, desenvolupant fins que, fins que la tens. Sí, a mi jo, i, jo recordo, no sé si amb la fi d'aquest món no ho sé, però dos dies abans d'entrar a l'estudi estaven canviant tema, eh? estaven canviant estructures del tema, saps? Hi ha dos, hi ha dos can... que no sé si és bona idea, no? però abans d'entrar a gravar, hi ha dos, no? Però... Hi ha dos cancions que... dos cancions. Dos cançons que dues setmanes abans eh, vam sí, canviar sí. cosetes. Sí, sí, eh? o sigui... Fins i tot vam canviar. Professionals. Professionals. Muy professionals. Muy professionals, sí, total. Sí, sí. <laughs> Però bé, bé, està bé, està bé. Genial, doncs us deixem amb la fi d'aquest món, en primícia, aquí el Pim Pam Pum. Tremenda per obrir foc en aquesta edició 503, la cançonassa homònima dels ignorants, la fi d'aquest món. Buat, com aneu a saco? Doncs sí, jo et dic que depèn del Jota, però, però sí, sí, ens agrada la velocitat. Guapíssima ah. la intro, eh? No m'estranya que, que sortís tot el que ha sortit. Sí, sí, al final, ja et dius, com dèiem abans, de, al final d'una intro amb un baix pues, doncs, surt un tema, no? I és lo, lo maco, no?, d'estar treballant allà... Ja ves. Déu-n'hi-do, han, han sortit escopatejats, eh? La, la, la primera a la front, eh? Dels ignorants. Sí, sí, avui comencem... Forts. Bien, comencem molt a gust. El Pau estaria encantat. Eh, molt bé, doncs eh, seguim una mica parlant d'aquest nou EP, la fi d'aquest món. Eh, us volíem preguntar una mica com ha sigut tot aquest pro eh, procés d'entrar a estudi, la, la gravació, compondre tots els temes. Bueno, al final ha sigut un procés de, de, de, de molts anys. De, ja com a banda, no sé si ara farem 8 anys, de 7 o 8 anys. I ja dic que, com dèiem abans, eh, eren temes, hem ficat temps que, temes que eren del principi de la banda, que és el que han anat evolucionant i, i al final és treballar i estar anar a fer feina i, no parar de, de fer cançons, saps? A... Eh, es feina el local que diu un tema que tenies abans que dius eh, eh, no m'agrada molt podem variar una miqueta i varies i al final doncs, eh, surt una cosa que, que ens agrada a tots i, és, és aquella feina de, dels músics no? que, que comencen creant i acaben plasmant en, pues, en digital o en, o en format físic o com sigui, allò que han, que han creat, pues, això com dèieu, a casa del, del J fent un, fent un riff amb un baix. Hmm. Sí, sí. I, I la veritat és que és una feina, és tot un procés que, que a més té parts com molt interessants, no? des de la, la pròpia creació, però després quan has de buscar-te les garrofes per, per treure-ho en fora i tot això, mm. bueno, té, té algunes parts interessants el fet de, de crear música. I des, des, després tampoc, bueno, el tema de lo que va ser la gravació tampoc volíem ficar diners cadascú de... Bueno, cadascú té família, té fills, tenim mogudes i hem anat també, el, el, com més sortir de pandèmia, doncs vam, vam començar a fer vols per per fer una mica de calaix per Clar, poder gravar sí. la, això, saps? Perquè... El que hauríem d'haver fet nosaltres per tot el <laughs> també, també. <laughs> I res, quan vam tenir els diners ja més o menys vam parlar amb el Xavi, ens va quadrar i, i endavant. I, i ha sigut, i, i al final el que, el que ens portem és l'experiència no? de, de, de gravar i, I és tant. un món molt petit això del punk i, i al final vivim per experiències no? de, i ja està, i és això de... També dir eh, treure més temes, el que passa que, clar, entre el pressupost que teníem i això, doncs vam dir, doncs, traiem a, només aquests, mm. i més endavant ja... Ja anirem fent, vegada... ja anirem fent, saps? Correcte. Quan, mm -hmm. Al final és una feina, no? Vas, vas, vas, vas fent calaix i vas, vas, vas gravant, i mentrestant vas fent temes de... Sí. Perquè m'imagino que llavors eh, hi ha un tema que és que quan graveu un EP o quan, quan us plantegeu gravar-ho i teniu més temes igual dels que econòmicament es poden entrar i, tant, no? i, no, i si llavors si, allà si descarteu tenim, tenim el, els concerts que fem són 12-13 temes ah, a, sí sí que farem, fem un parell de versions, una de pota i, un, i de cortat ho fem... Ule. Bé, sí, això sempre ha de caure, saps? <laughs> però bueno, de temes tenim... tenim o sea, podem, de fet, volíem haver gravat un LP, però econòmic, eh, o sea, per diners no, no podíem al final, saps? De, bueno al final és el que diu, també, si, si en comptes d'un en traieu dos, doncs mira... No, sí, o sigui, no... Un, un altre dia més que, que vindreu cap no, No, clar, clar, clar. <laughs> El que passa que estava... vegada no, no, no, no em provaré les braves, eh, del... Ostres, sí. Es poden demanar... Tot arribarà, eh? <laughs> que estiguin a punt quan baixem. Tot, tot arribarà. Molt bé. Molt bé, doncs eh, què? La fi d'aquest món ha estat enregistrat durant aquest estiu passat a M-Studio, com, sí. com comentàvem abans. Com va ser el procés d'enregistrament? I què us agradaria destacar del vostre pas per la casa de, del de, Xavi? Del Xavi? A veure, quan... Jo no em considero un músic professional i quan vas a un estudi de gravació així et treuen els colors, ¿vale? A, a part de l'experiència i això que va ser supermaca, però bueno, et dones compte de moltes coses, no? De... Parlo personalment, eh? De... També és molt al final el timing de, de gravació és molt curt, eren tres dies, havíem de gravar... Perquè vam gravar cinc temes, el que passa que hi ha un que s'ha quedat una mica enrere perquè no ens va agradar com, com va quedar, sobretot les veus. De... Ah, mm. Perquè al final va ser pinyon, no? O sigui, el J va gravar les bateries un dia, després guitarres baix, i l'últim dia millor tenir els dies de gravar els cinc temes en, en, en, en un dia només. De... És com un examen. ¿Sí no? No, és, és pressió. Eh? Com una pressió, no, no, perquè és el dia o sigui, que i ho has a, mi no fer. A mi no m'agrada gravar. I és pressió lo, perquè lo, ho, has, ho has de fer bé, ho, has de fer ràpid sí. i clar, perquè després ve eh, un altre i un altre i clar... I el, fi, i és... el problema també, jo crec que mm, la finalitat del problema és eh, l'economia. Sí, no, és, banda, és, és un tema econòmic al final. No és el mateix Totalment. haver gravat aquest, aquest, aquestes cançons, inclús més, no? de les que hem gravat en una situació en la qual et pots permetre estar un mes o estar tres mesos en, en tancat a l'estudi i gravar sense cap problema de, bueno, me cuesta esto, però clar, eh, és un contrarreloj que és eh, m'ha de, de sortir, m'ha sí, de sortir, sí, sí, m'ha de sortir, i aquesta pressió jo crec que la música també es nota. Mm. mm. Quan un músic està tocant en pressió es nota molt més que quan estem tocant en un concert que te lo estàs gozando, Ah. i que dices... Es, es nota perquè tocar és transmetre i, I quan tu tens pressió transmetes una miqueta de pressió. que al final també el Xavi i, i el sí, treball del Xavi ha sigut dir. Mm. espectacular mm. sí. perquè aquesta pressió, tot i que estava, estava eh, la, ha sapigut treure-la una mica i, i que el músic a l'hora de, de fer la seva sessió se senti tranquil·let guai, i se senti tal i això és una que el fa el productor que és, que és un crack, és un crack. però I que, i és, que és difícil és, és molt ràpid treballant eh, no perd el temps amb tonteries o sigui, va per feina, saps? De... i al final, bueno que estem contents amb el resultat, no? però al final sempre, jo personalment dic, hòstia, pues això pues, podia haver fet millor, cadascú té les seves però bueno... Normal, normal. Quan no, no, al final sí, feina, sí, sí, sí, sí. De... Sempre hi ha coses que... Sempre que que t'agraden, sempre hi ha coses que no... Correcte. De... Però bueno, al final jo em porto l'experiència, em porto que estava amb, amb els meus col·legues gravant allà, un, doncs, vam estar tres dies, crec, i al final és el que em portaré, saps? O gravar un estudi, estar de puta mare i passar-lo bé, saps? Clar que sí, l'experiència. Sí, i tant. Bueno, I parlant una mica més de, de tot això que estem parlant, quin tipus de so busqueu per als vostres treballs? Més enllà de que el Xavi, de qui ara parlava més un màquina, què, què busqueu en un estudi de, de gravació i, i què té aquest per, per que no tinguin altres? Però sobretot, quin tipus de so busqueu vosaltres? Què és el que quan graveu voleu que soni? Veure, jo crec que un so compacte i que que la música que fem no és fàcil de, de poder transmetre aquesta música perquè pot convertir-se en soroll. Si és un estudi que no claves, es converteix en soroll, en quatre instruments fent pa, pa, pam. Sí, sí, sí. Però buscàvem una mica també, jo crec, eh, aquesta, bueno, que es noti algú compacte, que es noti algú d'un toc tots anem al mateix toc i... Ben quallat. I que sí, soni no, tot sí. ben, ben lligat. I que la letra també s'escolti eh, bé la, la, la veu, la lletra... Veus, el missatge... La... Perquè clar, la, el molt missatge important. que dona la cançó és molt important. Sí. De vegades ens oblidem que la, que la veu és un instrument més i, i moltes vegades eh, és, és del que pitjor pot sonar. Sí, que vas a un concert i no sabes el que estan dient. Exactament, mm. no t'enteres de res. Clar, i, sí. i transmet molt a, mm. la nostra lletra, jo penso que és molt és molt per escoltar-la. Clar, vosaltres feu cançons sociopolítiques de, de tota la vida. Clar. Sí, però bueno, tampoc és que ens considerem una banda política. Passa que sí que cantem a, eh, pues, coses que ens molesta, no? De, al final de... Al final, al final és, una, és una forma d'expressió, no? De, estem allà sí, sí. treballant 8 hores al dia, pringant a la feina, i al, fi, i al final, doncs mira, és, és el teu moment amb els teus col·legues, que et cagues en Déu i qui faci falta. És el que som. I ja està. I, I tant. Molt bé, doncs mira, precisament parlant d'això, parlant del, del missatge, de lo que volem expressar amb, amb, amb la música, el següent tema és Nens perduts sí. i, i us volíem preguntar una mica doncs, de què de què parla aquesta cançó i com, i, i com, com va sorgir, què us va motivar a escriure aquesta cançó? Doncs mira, Nens perduts jo crec que té com a tema té com 7 anys o 6 anys. Sí. Va ser, ja dic, juntament amb Il·lustres Ignorants i Nens Perduts van ser de les primeres i recordo que va començar tot amb una lletra que vaig fer d'un article de, s'estava llegint un article al diari, vaig veure la, la dels perduts i a partir d'aquí vaig començar a fer la lletra i vaig arribar un dia al local i vaig dir mira, tinc aquesta lletra i va ser el primer tema que en el mateix dia es va, va acabar. Va sortir de cop. Igualment he de dir que ha evolucionat moltíssim. Primer però... la lletra, eh? Amb una lletra. Sí, amb una lletra. Va, ser amb, lletra. va ser amb una lletra i la Eva va agafar Hòstia, la guitarra. Això és, això és canviar l'ordre de, de, de, del, del procés de creació, no? no que, ha, vegades... que ha canviat molt el, el, el tema Flipa. instrumentalment, eh? Però, o sigui, a partir... Li vaig cantar la... Bueno, li vaig ensenyar a la Eva, la Eva va agafar la guitarra i, i a partir d'aquí vam començar a treballar. I és un tema que ha evolucionat durant aquests set, set anys de, la que portem com a banda, saps? De... I jo crec que per mi és un de... Jo tinc un carinyo especial a aquest tema. De... Jo també. No sé si és el... Sí, perquè eh? va ser dels primers que, que vam fer i, bueno, i m'agrada molt això, l'evolució que ha tingut aquesta cançó, saps? De... Que A mi, personalment, jo no estava quan ho, van, quan ho van fer, però sí que és una cançó que quan la vaig escoltar per primer cop, a mi el missatge i la lletra m'agrada molt, perquè també la gent o tothom, com que quan pensem en les injustícies eh, ens costa una mica als adults pensar en els nens, no? Sí. I, I, joder, és una part bastant important, jo crec, en el, en el món, perquè és el futur, i, i no sé, a mi el missatge de que parlin dels nens i de de les oportunitats que tenen uns i altres per haver nascut en un joc o en un altre i les situacions que si ja de, mm, sent adult et costa i et fot, imagina't Imagina. sent un nen que no tens eh, per sí, què, no? I no sé, a mi em mm, va cridar l'atenció aquesta cançó. Quina bona reflexió. Molt Gràcies. bé, doncs, doncs seguim desgranant la fi d'aquest món, ara amb Nens Perduts. Som-hi! espectaculars, ignorants, i aquest tema zarrangano, nens perduts, Buah. que com heu pogut escoltar era una autèntica salvatjada, de nhi que fort que la meva Buah. preferida sigui una de les primeres que vau fer, eh? Sí, Hòstia, sí, sí. Pues, guai, tio. Ja et dic, de, de les primeres, eh? Mm. Molt bé, molt bé. Tremenda. Molt bé. déu nhi molt més a gust ara. Ara, ara molt millor, molt i tant. No, no, i, van, I van a fondo, eh? els, els ignorants hi van a fondo. Cada vegada que s'hi posen i cada vegada que venen aquí ens deixen mig atabalats Només que amb aquests riffs i aquestes bateries del J i, i tota la penya, el Sergio... Bueno, impressionant, impressionant. No, i la veritat que també quan, quan entres un estudi, parlant una mica amb el que estava parlant abans, de que busqueu un estudi, no? Tu a, a l'assaig mm, fas uns tempos, que és el que et surt i tal. I moltes vegades en l'estudi acostumeixen a, a reduir-se aquests tempos i a ser una cançó una miqueta més lenta de lo normal. O sigui... I jo crec que aquí és com s'ha aconseguit aquesta velocitat que, que demana la cançó i que, I van, i que i demanem nosaltres també sí, sí, una mica. Sí. Ja sí que passa moltes vegades això, que quan es, que, o, o a mi em passa, eh, que de vegades he escoltat un grup en, en directe i després escolto un, Clar, un sí. disc i, i és com... Bueno, és una altra història. No? Sí, jo, bueno. jo em pensava que era el revés, que al concert s'acceleraven, o sigui que sí. l'original és la del disc, no? i que al concert, pues, amb la emoció, pues, la fots més ràpida. Però es veu que no, no? Que mm, és... Jo hi bueno, més als directes, sempre. Ara... Sí, els directes són, la veritat, són... Últimament eh, estem a, més a tempo, però normalment van més ràpid, inclús. A és el que... Que, que dius, ostres... També és l'emoció, no?, de, de, d'estar tocant allà en directe, no? Pues, millor t'animes més, vas més ràpid, no? De... Però també és veritat que després de gravar ja tens un tempo yeah. Mm, i ja el quadres més. Clar però com genuïnament l'essència d'un grup, del, del vostre grup, és el directe o és el, la gravació? Jo crec Vull, que és el directe. Entenc que són les dues coses, eh? però... Jo crec que és el directe el que, el que he dit abans. Jo crec que el que plasmem al directe, el Xavi ho ha sapigut eh, traslladar molt bé a l'estudi. Però jo crec que el directe i... no sé, tampoc vull dir, totes les bandes, però jo crec que la majoria de bandes en el directe és on es nota l'essència i on es nota eh, tota la velocitat o, o la no velocitat. Mm -hmm. I com a músic disfrutes un directe. I tant. Segur que més que... que... Inclús... Com a públic també, eh? Com a <laughs> públic No, no, no, no, no i, i nosaltres, nosaltres també hem estat com a públic també i hem, hem disfrutat de concerts allà de el que no està tan clar és que es gaudeixi més a, eh, en directe que al, que al local d'assaig. Ah, ah, ah. Aquest, aquest és un tema. És un tema complicat, aquest. Al <laughs> local d'assaig, si falles, no, Allà... no nota ningú. I aquesta pressió que parlaven abans no, no, no hi és. No, no hi és. A nosaltres ens passa quan fem programes en públic, que sí, que està guai, eh? però que està aquí. Hi, hi, sense... hi ha un punt de, de, de pressió sempre. És és genial, clar que sí. <coughs> sí. I estem en directe, igual. I estem en també, directe. També, també, també, també. <laughs> Molt bé, doncs seguint eh, amb la presentació d'aquest EP La fi d'aquest món, de, dels ignorants, eh, us, volem, us volem preguntar una mica sobre, sobre la, la il·lustració guapíssima que, que té aquest, aquest EP, que és una ciutat arrasada i una persona que la, que la contempla, i us volíem preguntar una mica per això, pues, qui l'ha fet, eh, d'on surt... Eh... Doncs no hi ha molta, molta sí. <laughs> temàtica darrere, saps? De, vam tirar d'internet, Uh, ho va pagar la meva empresa <laughs> que de, per cert m'han fotut fora fa una segona. oh. <laughs> per aquesta portada perquè... sí, eh? no, no, a veure valiu eh, la pena no, a veure, tampoc ens volien gastar molts diners no sé, vaig estar buscant allà il·lustracions que, que, que em diguessin alguna cosa. Vaig trobar aquesta, vaig parlar amb el dissenyador de l'empresa i li vaig dir Shooter Shocks, me la descarregues, tio, paga l'empresa i, i l'hem colat aquí ja directament, eh? Va. <laughs> Vaya, no, pues... no, va, no va ser com la tarda calenta que la fer la Joana, la filla del, del, del Javi, o sigui, no, és que no, no, no, hi ha, no, hi ha, no, no, no us puc explicar cap, cap història. De... Així doncs eliminarem la, eliminarem la següent pregunta, que era hi ha alguna il·lustració més o que no haguem vist? No, no, no, no només hi ha això, només hi ha això. Eh, només hi ha això. Todo depèn de internet. No. A veure, la meva filla ha fet molts dibuixos. Eh? Ah, sí, també, també. Sí, Tenim dibuixos de no, era més eh, eh, relacionat amb, que, amb, amb si les cançons també anirien lligades a, a algun tipus d'il·lustració. No, bueno, ens, ens vam centrar en el, la fi d'aquest món i vaig veure aquesta il·lustració que bueno, era de quan, bueno, si, no sé si l'heu vist per internet o això, però bueno, és això és el que deia abans, eh, una ciutat devastada amb un noi mirant-s'ho des, de, des de fora, no? de, i ja està, no, no hi ha més eh, història darrere. <laughs> Saps? Molt bé. Teníem de fons de pantalla, ara ho hem canviat, com podeu veure que tinc aquí el, de l'aniversari de, ah, sí? dels 15 anys, sí, sí. però fins, fins a l'aniversari estava la vostra portada no, hòstia, de, del disc aquí. Molt bé, doncs pues mira. moltes, moltes gràcies. Vale, pues, canviem de tema? Vale, doncs pel que fa a la distribució, si algú vol fer-se amb el vostre EP que surt demà, com, com ho pot fer? Tenim, hi ha possibilitat de descàrrega, hi ha intenció en algun moment de treure'l en format físic? Com, com ho fem, si el volem? Bueno, Aquest mira, la fi d'aquest món. Demà sortirà per Spotify i Bandcamp, Bandcamp gratuïtament, el podeu descarregar amb una qualitat del Xavi, de, brutal. Que guai. I de moment en format físic no, no tenim res, perquè no tenim diners, <laughs> mm. bàsicament, saps? I no sé, si a algú li interessa treure el format físic i vol contactar amb nosaltres, doncs que des d'aquí fem una crida. Eh, però estarà, ja et dic, eh, en plan digital, a... Eh, per, Insta per Instagram, si us ho demanen, com sigui. Sí, pues... sí, o sigui, ja et dic, però bueno, és pel camp i Spotify i les plataformes habituals. Eh? No... Havíem pensat de, de, de treure alguna físic, però de moment és hem deixat tota la pasta a l'estudi no, i no podem, no podem... És que jo veig gent que no sé com s'ho fan, tio, t'ho juro, <laughs> al final. És Perquè és una pasta treure... Sí, però bueno, no sé. Hem de fer més concerts i, sí, al final, i anar mira, pasta. Per poder, poder, no sé, d'aquí un any, jo què sé, no sé, ja... I si algú està interessat en fer-nos el format físic, li passarem il·lustracions noves i tot el cas. <laughs> perquè, eh? No, ara no, que estic a l'atur i no tinc que la... Hem de pagar les il·lustracions. Que fotran fora de debò. <laughs> Molt bé, doncs eh, seguint una mica amb tot plegat, eh, ara posarem la penúltima cançó d'aquest EP e La fi d'aquest món, que es diu Il·lustres ignorants. Eh, ens podeu parlar una mica d'aquesta cançó? Parleu de, parleu de vosaltres? Eh, què voleu destacar? No, bueno, això, eh, de fet, eh, és, juntament amb Nens Perduts, és de les primeres cançons que vam fer. Ens diem ignorants per aquesta cançó. Un dia estàvem a l'assaig i la Eva va, va dir i si no es diuen, es diuen ignorants, ah, doncs, quadrat. Que guai. I bàsicament parla de la justícia espanyola. És una crítica... O sigui, parla d'ells, no de nosaltres. <laughs> no, va ser una època... Bueno, es, es va juntar eh, el tema de, de censura del Pablo Hasél, a, el llibre de Farinha que el van segrestar, que no es podia publicar, obres d'art que no es podien... Això i ve d'aquella, bueno, de fa, no sé, del 2017-2018 i bàsicament és això, és una crítica a la justícia que no ens deixa expressar-nos i si dius alguna fora de, que no està dintre del context eh, doncs et poden fer fins i tot pots pagar-ho amb la presó com l'ha passat el Pablo Haas que deia abans no? I tant. I és això, és una crítica a aquest sistema corrupte i i ens hem quedat a gust, <laughs> bàsicament. <laughs> ja està. I va, I va per ells, no? Sí, sí, va per ells, va per ells. Molt bé, doncs, amb il·lustres ignorants us deixem perquè la gaudiu. Som-hi! som hi som Brutal, com sona el nou treball d'Ignorants. Brutalíssima mm. aquesta perla que portava com a títol Il·lustres Ignorants. Déu-n'hi-do, déu nhi déu nanos. Esteu, esteu anant a fondo una rere l'altra. Quina més guapa, la veritat que sí, eh? Tremendo trabajo, aquest, la fi d'aquest món dels ignorants que avui ho presenten en primícia aquí al Pim Pam Pum. Molt guapa, molt guapa, aquests il·lustres ignorants. Sí, sí, llàstima que estem arribant cap al final no? de, sí d'aquesta escolta, en primícia ho, ho volem repetir, vull dir que això sortirà demà, sí. fins demà no podreu escoltar, les que ho esteu escoltant avui, doncs eh, benvingudes. Moltíssimes Porten gràcies, cervesa. Moltíssimes gràcies. Sí, sí, la veritat que és un goig, vull dir, fer aquestes coses. Llavors, com deia, anem a la, a la última ronda de, de preguntes. Seguim parlant de la fi d'aquest món, aquest nou EP que, es presentarà, que presentem avui però que sortirà demà dels companys ignorants. Eh, I us volíem preguntar, tot i que ja ha sortit una mica el tema i així, com és que només té quatre, quatre cançons aquest EP? Eh, i, i com és que ens heu deixat amb ganes de, de més? De més. Bueno, hem de dir que hi havia una més i hem gravat una més que sortirà quan acabi de, de fer-se bé eh, i el motiu és bàsicament perquè la cançó estava la, estem acostumats a, escoltar-la d'una manera, sobretot de la melodia vocal uh mhm. -huh. i, i a l'estudi van fer unes modificacions que a, a priori ens semblava bé després amb l'escolta i tal, doncs bueno, eh, preferim en, comptes de treure-la com, com està, doncs donar-li una volta a la veu i, i acabar de treure-la com, com volem, que és com hem tret aquests quatre temes. No té sentit treure un altre que no, no, que no ens acaba de. Llavors, Clar. bueno, volem, ja que hem pagat, <laughs> rizar el rizo un, una mica. No, i al final és per la pressió, això que dèiem abans d'estar... De, que tens un dia per gravar totes les veus i quan portes moltes hores gravant, al final el que escoltes doncs, et sembla bé, no? I quan passa el temps i escoltes la cançó dius... Diu, a més és, ja. és un tema que, de la Eva i ho té molt clar la seva... Ho voleu mesurar bé, clar. Sí, sí, no, no, clar, clar, i volem esperar de, de, de que, que estigui... també el fàcil i el còmode és dir, bueno, sona bé perquè no sona malament, eh? no és algú que diguis, oh, quina ja. merda, no? Però el fàcil és dir, doncs, bueno, sona bé, sona tal, s'ha fet així, eh, es treu així però sí que és un grup, com hem parlat abans, que ens agrada una mica mm, transmetre el que, eh, i, i la forma en la que volem transmetre-ho, no? I llavors, mm, a lo millor no, no és la manera o no és la forma, i és res, eh? és una tonteria de melodia vocal, que creiem que si la canviem i la fem com... Com, com la fem com, en directe, o com la fem a l'assaig... Doncs serà molt, molt millor. Llavors, no hem volgut malgastar aquest cartutxo, saps? parlarem amb el Xavi i anirem a, a gravar les veus una altra vegada, eh, res una estona, només per canviar aquesta... És un detall. I ho tirareu en forma de single. Pues segurament, segurament, segurament. segurament. I a més és un temazo. Que guai. A més és, guai. és una cançó molt maca. I... Pues, pues esteu convidades, eh? aquí, fem unes birres i posem el temazo. <laughs> Sí, ja està. No? I unes braves. Exacte. No, sí, sí, sí, no, no venim, eh? No ens oblidem. No ens n'oblidem. oblidem. I així com a, com a curiositat, o sigui, quan, quan aneu... Aquesta és teva, sí. Quan, <laughs> quan aneu a estudi, o sigui, vosaltres ja anàveu amb, amb, amb que volíeu gravar cinc cançons per un tema de que... Sí, els, els econòmic, teníem... o, o sigui, com, no, com sí. es calcula això? Bueno, eh, al final el Xavi ens va passar un pressupost, eh, teníem cinc temes que, que, que eren els que volien gravar, el que passa que bueno, al final se't menja... O sigui, van passant... Sempre hi ha mogudes a l'estudi, no? Mm. Pues el, el J es va tirar un dia, bueno, que és normal, eh? De, va gravar un dia per les bateries, nosaltres calculàvem un dia guitarres, baix i el, i el segon dia tenir un dia tot sencer per poder fer veus. Veus? Però al final, clar, el temps se t'ho van De fet, vam anar un altre dia perquè ens va pillar el torn una mica, no? De... El Baixes va gravar a la tarda, un dilluns, un dimarts, un dia. Perquè tu, setmana. tu ets un professional. No, però la veritat és que teníem més temes i quan, va dir, quan es va dir a Xavi el pressupost eh, vam dir, ostres, teníem temes. I no sé si teníem vuit temes o nou temes, no, no em recordo quants no, teníem. Jo crec que vam entrar ja amb la idea de gravar cinc temes. El que passa sí, que se'ns va menjar el, el, això... I vam, sí, vam gravar cinc temes, el que, lo que diem, que el cinquè està en ah. stand-by, esperant a... També la idea principal de quan vam parlar de, de fer uns temes eh, diria, si no recordo malament, que pot ser que sí, <laughs> però, però jo diria que, que vam dir de gravar-ho, o sigui, de posar tota la carn al foc i gravar tot el que teníem. Sí, eh? Després xoques amb la realitat i veus el veus que, que costa que gravar tot el que tens i dius, pues bueno, pues hacemos preselecció. Sí. Amb lo que tenim, I pues, una mica agafem així. aquestes cançons. Sí. Seria, bueno, I vam decidir aquestes cinc, que són quatre que sortiran demà i l'altra... Està, està per caure. Està per caure. El més calent és a l'Igüera. I és un temazo, <laughs> vuelvo a repetir. <laughs> Vale, doncs parleu-nos dels vostres plans de futur. Com estàvem dient, demà surt a la llum eh, la fi d'aquest món i després, què teniu pensat fer? Eh, teniu bolos a la vista per presentar el nou EP? El nou... EP? EP. Mm, EP. <laughs> EP. Eh, doncs no tenim cap pla, eh? O sigui, això va com va. I sí que estic mm, parlant amb diversos centres socials per, per poder presentar-ho, però no hi ha res mm, o sigui, tancat, no? O sigui, no... És que amb 50 anys costa molt eh? <laughs> buscar bolos per allà pel món, saps? És complicat. És complicat que si algú li interessa fer de manager i ja obrim, obrim una, una, una via. Des si d'aquí algú... fem una crida. Una crida, una crida, tant, saps? De... Hi ha un grupazo esperant-vos. Molt bé. Obrim línia telefònica. Sí, sí, sí. <laughs> I jo crec que també amb el títol de la cançó, o sigui, de, de l'EP, es nota que tampoc pensem molt en el futur. <laughs> No, no, no. no. <laughs> Perquè pugui, a lo mejor te comes la cabeza per algo que no va llegar. Por algo que no va a No, anem... El que vingui. Anem al dia. La veritat que no, no, no es preocupa gaire, eh, això de d'anar a... Quan surt, surt un vol ho fem, i, però no estem allò que insistint allà a buscar concerts, allà com bojos, a... quan surti sortirà i si fem dos concerts a l'any ho farem i, i si... Que guai. No tenim cap pretensió de, de res. Que guai. De... I, i... Continuem composent, continuem eh, sí, fem, eh, fent fem, cançons... Fem, eh... la, fem la nostra vida. O sigui, hem de venir al, al local d'assaig. Sí, sí, sí. Correcte, correcte. No, però és que és, és bon tema aquest, eh? No sé per què hi ha com la idea que, que els grups han de funcionar per tal de fer-se famosos i vendre molts discos i guanyar molta pasta. I hi ha molta penya que es dedica a la música, que són excel·lents músics i que, i que no tenen aquesta pretensió, perquè és que no la volen. Volen mm. una altra cosa, volen alguna més, més tranquil, més familiar, més de, de poder crear, de poder auto, eh, autorealitzar-se i, i penso que a més després de, de tot això surten uns treballs que són igual o més bons que el que està vendiendo mil discos no se sabe dónde. Saps? I... Sí, jo crec que també és una mica la, la filosofia de la banda, no? de que Correcte. estem fugint d'un treball, no? de, o, o fugint, ens estem queixant d'un treball, d'una rutina, d'un tal, i això és la nostra via d'escape. Llavors, eh, tractar-la tractar com si com si fos un treball o com si fos una rutina, és com que xoca, no? Llavors, és, bueno, el que hagi de venir vindrà, no volem pressions i, i ja està, i ja estem contents amb el que fem i, i cap a on anem. No hi ha més. Sou felices i, i això és el més important. I tant. Clar que sí. Bueno, i, perdó, eh? o sigui, que, que, que això que esteu dient per mi diu molt de, de vosaltres, vull dir que al final és una que feu junts, que us ho disfruteu, vull dir que no Bueno, és que al final eh, és la base, no? Clar, o sigui... vull dir que de vegades ens passa que amb els, amb els grups de música no tenim aquesta pretensió de, no, pues, el bolo, no sé, no sé quant, com que no, no ho veiem tant, vull dir, el que fa taekwondo no li diem yeah. com és que no vas yeah. els dissabtes yeah. a fer un, a, a, a... bolo a, a la plaça sí. de l'Ajuntament, jo què sí, sé. Sí. Com és que no vas al campionat d'Europa, no? <laughs> Saps? Has dit però... taekwondo i jo sóc cinturó negre. Sí, cuidado, eh. Tasca. <laughs> Cuidado. Mira, le El Sergio Dalveus, tio. Era, era, era cinturó negre, ara ja fa Arma eh? Molts anys que no. I anaves a algun campionat ja, o a jo fer he... exhibicions i tal? Sí, i a més, eh, mira, és una de les coses que crec que també m'ha marcat amb la música. La música jo tinc la llibertat de, de no posar-me pressió. I al taekwondo jo sóc una persona bastant competitiva en els esports, eh, ara no perquè no faig esport, <laughs> però, però sí que em posava molta pressió i he sigut campió de Catalunya, vaig anar a Brussel·les, vaig quedar segon d'un internacional, quart d'Espanya, o sigui... I aquesta pressió crec que, que és una de les coses que també m'ha fet dir pues no, perquè era també molt petit i era una pressió que a mi jo crec que m'ha marcat. Això de fer les coses per ser el millor i per ser el tal, crec que em vaig adonar de que no, no és el camí o, no és el que vull, jo. jo no... I, i, i per exemple, amb aquest amb paral·lelisme, no? Mm, amb la música no sento el mateix, amb la música sí que dic, bueno, faig això perquè és el que toco i segurament algú farà millor o farà pitjor, no ho sé, i tampoc m'importa. I, I és una de les coses que m'agrada i que em sento còmode, així. I al final, la... Eh, no sé qui va dir que al final avui en dia els grups estan més pendents de les xarxes socials, de, dels likes que tenen, de, que de fer música, no? De, al final... Sí, sí, sí. O sigui, al final que, hòstia, tengo uns, uns quants seguidors, uns, diu, bueno, no sé, o sigui, la... El seu és fugir d'aquest món. Sí, sí, sí, o sigui, has de fer el que t'agrada i... I, I... I si toquen bolos, perfecte, i si, I si no, no toquen, pues, eh, bueno, pues, no passa res. anirem a esmorzar. No, i que... Molt. Sí, sí, anirem a esmorzar, sí, sí, sí, anirem al, al local d'assaig, i estarem amb la gent que s'estimem. Sí, sí, sí. I també I... perjudica a l'hora de dir les coses, no? Quan tu vols seguidors, hi ha algunes coses que no pots dir. I creiem que, que tots fugim d'això, no? De de no dir coses per tal de que tinguis més reproduccions. O sigui, has de dir el que vols, sí. que per això està la música, i qui li agradi bé, a nosaltres ens agrada fer-ho, i no ho fem per, per ningú més, la veritat. Molt guai. No, o sigui, ara és que se m'estan acudint preguntes que no estan en el guió, però, però, però, però, però, però ara, aprofita, aprofita. us volia preguntar si poguéssiu somiar amb qui us agradaria tocar. No està això, el guió aquesta? Era, està? Aquesta la tema, Està el Aquesta vegada l'hem fet, però aquesta vegada no, no hi era, però està molt ben preguntat, Manol Aken. Mm. Mira, jo, jo des de petit, des de sempre, eh, m'hagués agradat tocar, però, però és una cosa que tinc des de, des de que era un nen, eh, amb la polla Records, tio. Clar, està, no eh, m'estranya. Era, era, era, no Era, era una cosa que dius, hòsties, amb això sí hostias, de dado, bueno, una anécdota, ¿no? De cuando yo era petit, digo, hostias, me encantaría, cuando tocaba en bota, hostia, me encantaría tocar un día con, amb la Polla Records. Jo, bueno, robe. O sigui, no hi ha... Buah. No hi ha cap més, és impossible, <laughs> però és un somni que hem parlat de somnis, no? De mhm. poder-ho fer... Vale. Doncs si és de somnis, sí, amb el robe és una persona que tant tocar com fer-me una birra. És una, un, un tio que escolto des de que tinc 3 anys, gràcies al meu pare i, i que és millori, eh? Família. està, està xungo, no? Està fotut. Sí. Està fotut. Sí, eh? sí, sí. sí, sí. Li va, va cancel·lar concerts i no sé què història. Sí. O... Bueno, està, li va donar algú xungo als pulmons i, i està una mica greu, però bueno, eh, es recuperarà segurament. I tant. I és un somni que tinc, sí, sí mm, tocar amb ell. Mira, el, uh, hauria pensat que diries uh, l'Iñaki Uojo. Però, eh, És que, bueno, per mi el Robe va lligat molt a l'Iñaki Uojo. O sigui, és una persona... És el... De fet, des d'aquí eh, m'agradaria també dir a la gent que li doni una miqueta més de suport a, a qui no canta, en aquest cas al Guojo, que va fer un projecte en solidari i com que rebia moltes crítiques, i, i crec que no se les mereix perquè és un artista com la copa d'un pi i és una persona que mm, gràcies a ell, Extremo Duro i en, i en part el Robe està on estan. O sigui, és així, per mi. O sigui, crec que és el que sabia de música, diguéssim. De, de I el que va posar ordre a tot. A tot. Després està la locura i i la qualitat i l'originalitat que té el Robe, que clar, o sigui, és que són dos titans de, És un de tàndem d'aquests. Per mi de... són dos... Explosius, no? Sí, total. I l'Òscar? Doncs, bueno, no sé, doncs, doncs els grups de, que has escoltat de sempre i tens de, com a referència, no? De, en el meu cas, no sé, Bad Religion o... Jo què sé, hi ha molts grups eh, Satanic Surfers, eh, bandes que, que les escoltes que, que són referents i, i que al final, doncs, si pots tenir un volum dia amb ells, doncs, ho flipes. disfruti, flipes, saps? i tu passes de puta mare, i ja està. Bueno, esteu convidats si un dia venen a fer una entrevista tant la polla com el Robe <laughs> Agofo o als Bad Religion, que sabeu que esteu convidats. Perfecte. Perfecte, perfecte. Per, per suposat. Molt bé, sabem que us agrada venir al Pim Pam Pum, però encara us agrada més fer unes braves a Can Capa. La pregunta és inevitable. Fem música per venir a fer unes braves a Can Capa? <laughs> Sí, exactament. Vale. Jo, les sí. estic, jo, les, jo les estic esperant, eh? No, no, és... ara, ara, ara, ara, quan ara, sortim d'aquí les, les farem. En zero coma. Jo he baixat a buscar les birres i ja olorava... Sí, ja se'l sumava, eh? Ja en sumava una miqueta allà per allà. Jo he de dir que si estigués prohibit fer música com, com, com, va, com va ser la feina, que no pots fumar o beure, a lo millor m'ho pensava, això de fer música. O sigui, que no només per les braves, sinó per la llibertat de, de fer que et surti una I mica tant. dels collons I o tant. del cony. Molt I al final, sí. al final el menjar i la música està molt... Re... Hi ha una relació allà, perquè són, per mi són dues coses que m'agraden molt, saps? i a vegades vas a puestos com el Pirrot d'allà a Massanet que uh. vas a tocar, no? Uh, sí. et foten una, un sopar de, de carn a la brasa de... i aquests moments no es paguen amb, amb diners saps? O sigui... t'esperen quan arribes tard perquè, es... bueno, si voleu anècdota, voleu anècdota i tant, i tant, i tant vam tocar el, el Pirrot allà a Massanet. Massanet uh, eh, vam tocar amb Laia i va ser el dia que van tallar la PC 5 hores per una pedregada, pedregada, pedregada. això. I el Sergi i jo vam estar 5 hores per, per, però aturats, eh, a la P7, saps? De, Uau, des de 5 les, hores? 5 hores, 5 hores. Des de... 5 hores junts, junts. dintre d'un <laughs> cotxe, sense que, alcohol. Que passar 5 hores, sense birres. Sense birres. Passar 5 hores al cotxe amb el Sergi va ser... I amb l'Oski <laughs> va ser... És una aventura, és una aventura. Que dur. Però, hòstia puta, tio, saps? De però he de dir que tant Daia com Indura, bueno, la gent d'allà ens van esperar, o sigui, vam sopar junts tots i sí, es va van, allargar... re, van retrasar l'horari dels concerts eh, i, i, i nosaltres el que pensàvem, l'Oski i jo, quan estàvem a la P7, era, nos quedamos <laughs> sin, sí, <laughs> sí, sin asado. sí, I que va, que va, ens van esperar i van treure la carn a l'arribar. O sigui, això també diu molt, eh? Són petits detalls que... Sí, al final són... Que, joder, està us, de puta Us van esperar per sopar. Que sí, sí, sí, no, Va ser un, va ser un bon detall. Sí, sí, sí. sí o Total. Sigui... Ja, I, I sense bronques, eh. i sense males cares, que, que això és el millor també. Bueno, jo imagino que també es hauria d'entendre que si vosaltres veniu de 5 hores a estar parats al cotxe... Um, a que, més que, que vam, menos, no? vam avisar tots Volíem que pujaven que anéssim per Nacional, o sigui, el que vam pricar vam ser... Jo al darrere amb el cotxe, em va dir, no? Va sortir abans, jo vaig sortir abans, la sortida d'abans... Sí, eh? Tu clar. vas salvar, eh? Sí, sí. perquè però... els hi vam avisar. Clar, vam avisar tots, vaig trucar a l'Uri, oye, Uri, de... no vingueu, no, no vingueu. vingueu. Aneu per Nacional, perquè està, això estem pringat aquí que t'hi cagues. Hòstia, i... que grandes és. Sí, sí. Quina bona anècdota. Bueno, doncs això està arribant a, a la seva fi, com, com la fi d'aquest món, eh, i, i toca tirar l'últim tema i parlar d'ell, que es diu Laberins codificats. Eh, què ens podeu explicar? Doncs, si no m'equivoco, Laberins... No sé, bueno, la, la lletra és de la Eva, no sé si la música també. Sí. Sí que s'ha Sublime. Sí que s'ha treballat després al local i això i bueno, al final parla que estem en un món on tenim molta informació, però tot informació de merda, o sea, eh, tiktokers, influencers, no sé què, i al final han de fugir una mica d'això i fer casa de la veritat eh, de no sé, és que jo crec que és l'època on més informació podíem tenir i més... Correcte. I en dirigir-nos per... Però hi ha molta merda, saps? De... Menys, menys in intel·ligència artificial i més trobar-nos als ah, carrers exacte, i a les places i als bars i allà on sigui. I això és un tema de l'EVA i, i bueno, també ha tingut moltes evolucions i el de sempre, saps? De i és un dels últims que vam fer de, de, com a, bueno, dels que hem fet la, Ara sí que estem fent temes, temes nous, no? però... Sí, eh? Sí, sí, sí, sí. No, no parem. és, no parem. és un dels temes que jo personalment, eh, quan arriba al repertori que estem a directe, és com... Buah. Bien. Sí, no sé, és un, el típic tema Vamos que t'agrada tocar, que t'agrada que et sents supercòmode sí. tocant... Normalment acabem aquest, amb, amb aquest tema. Ara, ara. Sí. Això és el que volia saber. Sí. Pues anava acabem, Que Sí. va cap al final, no? Sí, sí, és l'últim, sí. és l'últim. Per això digo bien. Els concerts... <laughs> no, no, els concerts és l'últim tema que toquem. Sí. Ens agrada molt i, i la veritat que ho, ha dit, ho, ha dit, ho, ha dit, Guaidim, no. Guaidim, Gaudim, Gaudim. Gaudim. Gaudim. Gaudim. Como Gaudí, però con M. <laughs> doncs Molt bé. res, laberins. Fotem-li. Som-hi. Delirium tremens amb laberints codificats d'ignorants espectacular, eh? Per, per dir eh, adeu a aquest nou, nou treball que demà surt, la fi d'aquest món. Espectacular, els, Bestial, els ignorants. La, és e, que tenim a l'Eva i que de vegades s'ho curra. <laughs> Joder, sí, de vegades s'ho curra. No, i a més que és, és, també estem amb, amb Estorp i, i ho peten. Si no els heu vist en directe, us, us eh, els recomano molt perquè... Encara no els hem vist, però sí que han sonat, diria, algun cop. Sí, aquí, sí, al sí, alguna, alguna vegada els he escoltat per aquí, al sí. Pim Pam. Us vau, que, us vau quedar amb la ficada de pota? Sí. Diguem-ho, ah, bueno, diguem-ho, diguem-ho. Hi havia, hòstia, hi havia... Ens vam equivocar. Gazapos, sigui, gazapos. Sí que em sona, sona ah, Però estava bueno. mal escrit, o sigui, quan, quan ho vam apuntar, el, sí. el nom de la cançó eh, aquí... El nom del grup. El, el nom del grup, en lloc de Storp, era Strop. Strop, sí. Strop, sí, sí que em sona. Sí, I vam sí que... dir diverses vegades Strop, fins que... Doncs a mi m'agrada més Ja <laughs> Fins que ho vam fer... Ho vam... Ficada de pota, típica. Ens en vam donar compte i ho vam, no, la veritat ho vam rectificar, però que és el, són els germans d'Ignolans i, i estan... Mira, l'altre dia van, van, van tocar d'estraper-lo i, i amb un grup crec que no sé com es diuen ara, però... Eren grecs, de Grècia. Sí, de Grècia, sí, sí, sí. I la protesta de Sergio què? La protesta de Sergio realment és un projecte que Ara m'he de poner sèrio. perquè... No, no, no. no, és un projecte molt personal i sense pretensions, eh, cap. Eh, però igualment tinc un altre projecte, que és el meu grup de tota la vida, es diu A Bote Pronto. A Bote Pronto, sí. Hem gravat també aquest any i parlarem. Venga, si clar. ens feu un hueco, tant, venim i aquí, ho presentem. I tant, i tant, també, i tant. també jo crec que us agradarà. No és tan canyero, eh? Bueno, és, és més robe. Ro sí. És més per veure si el robe... és, T'he vist per les <laughs> xarxes. és cert. És, per veure si el robe... I complir el meu somni. A veure si et tira la canya. No? La vida sí. és això, és buscar somnis. <laughs> és buscar somnis, i tant. I tant. No, bueno, és un projecte des de sempre. Que guai, que guai, des del cor. Sí. Moltes gràcies per estar avui aquí, amics. Ha estat tot un ple tornar-vos a tenir els estudis de Radio Trama. Ja sabeu que és casa vostra per tot el que us calgui. No sé si es vol afegir alguna cosa no, que ens haguem quedat al eh, tinter. Sí, jo sí. Ah, bueno, fot-li, fot <laughs> S'ha animat ja, Sergi. No, és l'última cosa i era algo que no podia passar desapercebuda. L'última vegada i la primera que vaig venir aquí eh, vaig tenir una història bastant mogudeta. No sé si la coneixeu, que vaig perdre un mòbil. Sí, sí. Sí que, sí que em sona i diria que fins i tot alguna cosa en vam parlar millor, com a mínim entre nosaltres. El millor és que el mòbil és el que porto a dia d'avui i la cosa és que després de sortir d'aquesta entrevista que vam veure aigua amb gas, no sé si és que va ser el gas o què... El eh, gas la cosa és que vaig perdre el mòbil, jo vaig venir el dia següent aquí, un divendres, a buscar-lo perquè deia me l'ha deixat, a, me a, deixat ràdio. a la ràdio i tal. i resulta que, que no estava a cap lloc fins que vaig baixar a fer el camí perquè me'n recordava per sort on estava el cotxe del Javi aparcat i vaig fer el mateix, el mateix camí amb la meva parella i quan vaig veure uns contenidors em vaig recordar que van fer el gilipolles als <laughs> contenidors. Total, i resumiendo, eh, el mòbil estava en el contenidor de cartró, al fons del tot. Eren... Havia, havia passat com gairebé 24 hores, mm, sort que no havien passat a buidar-lo, estava el contenidor ple de cartrons i estava jo un divendres perquè vaig trucar... <laughs> Vaig a dins, trucar a dins, remenant. Però un moment, no, no es pot entrar dins del contenidor sí, de cartrons. Sí, sí, sí. sí. Com Els de més no, però jo sí puc entrar. Tinc una clau Parlem especial. Parlem d'això. Es pot obrir per darrere. El físicament va entrar. Sí. I la cosa és que vaig perdre el mòbil i vaig perdre una samarreta, que ja quan vaig trobar el mòbil no vaig buscar la samarreta. Eh, i, i tot pel contenidor. I quan vaig agafar el mòbil quedava 2% de bateria. Llavors, avui, com a homenatge, he vingut amb els mateixos pantalons per veure si he madurat i, i si no, perdo avui el mòbil. A veure si arriba al segur que sí, segur que sí. Sí, jo crec que han passat 3 anys. El mòbil no prometo res. Eh? Ojo, no sí, sé sí. Si la samarreta era d'un grup d'Argentina. No? Però no és la que portaves posada, no? És que és, em vau donar sí. una samarreta de la, de la, la ràdio. La, la culpa és vostra, perquè em vau donar, <laughs> em vau donar una samarreta de la Pim Pam Pum, me la vaig posar i l'altra pues, la tenia ja en, el, en los hombros. I, i era un d'un grup d'Argentina que es diu Los Redondos, que m'agraden un muntó, i era una samarreta superxula. Però bueno, la meva parella va anar a Argentina, que ella és argentina, i em va comprar una igual, perquè me la va regalar els meus sogres i era perquè no sapiguessin que l'he perdut. <laughs> en, en un contenidor, en un contenidor, eh? <laughs> I aquesta és la història, i és això, avui m'he atrevit a venir amb els mateixos pantalons per això, per veure si he canviat una mica o no, i a la següent entrevista us dic. Hòstia. Has sonat a ruïna, eh, una mica? Hòstia, sí, sí. A, jo, jo... Em sembla super interessant perquè jo tinc una impremta i, i, i llavors tiro mol, molts quilos de, de paper a la setmana, no? de paper que s'obre, i sempre em pregunto com es podria obrir això una mica més o com entrar dintre, llavors, ara fora... Bueno, ja parlarem, fora parlarem, i, sí, ja sí. et dic. Però eh, es pot entrar, es vale. pot entrar. Que... <laughs> Sí se puede. Molt bé. Pues què? Doncs res, doncs sense, si aquí ens acomiadem de, dels ignorants, ara nosaltres farem tres rondes de... De, de, de, de música combativa. De música Correcte. combativa. Us convidem a quedar-vos aquí, a quedar podem demanar braves, birres. fer més birres, Mira. el que vulgueu. Eh, no tirarem música sense tirar una falca, Riqui. Vinga, doncs pues, falca i tornem. Rrrr. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Ara, ara, ara. ara, ara, ara. ara. Aquí estem acomiadant-nos de, dels ignorants perquè teníem moltes ganes de veure'ls, que feia dies que no podien passar i ens han presentat un pedazo de treball i hem passat molt bona estona i com us dèiem doncs continuarem amb una miqueta de, de música. Òscar, què, què vols dir? Uh, si em permeteu, és I que tant. el dilluns no operar la meva companya i una forta abraçada per ella des d'aquí. Vale? I tant, Que m'estarà escoltant, suposo. Que guai, que guai. Molt bé, senyal que va anar bé. Molt bé. <laughs> sí, sí, i tant. Molt bé, fantàstic. Pues, eh, això, eh, continuem ara amb una altra info que voldríem no haver-vos de donar per les nostres amigues de, del Casalet i el Calitxet de Terrassa que estan en perill de desallotjament. Per això eh, aquest cop són ells les que ens necessiten, eh, encenem la flama de la solidaritat i deixem ben clar que si el Casalet i el Calitxet van a terra us volem a totis en peu de guerra ni un pas enrere per defensar el, els nostres espais alliberats. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i solidaritat amb les amigues de Terrassa. I la primera de les músiques enllaunades que us portarem avui, us la porto jo, i òbviament he portat una cançó dedicada a la penya del Casalet, una cançó que parla, bueno, que es diu Ocupa i resiste, o sigui que ja més o menys podeu endevinar per on van els tiros extret d'un disc que es diu Tetratis, no sé, tetra... Tetractis. Tetractis, del 2022. És una cançó amb diverses col·labores, és, és eh, Connexió Mèxic-Cuba. Wow. Són MSNs, Andante i Crudas Cubensi. Crudas Cubensis. Brutalíssims, els coneixem aquí a Pim Pam Pum abastament. I això, comença amb una mica de, de rap, després de tan punk, Explicarem una mica de rap y después tornem amb el punk, sí, seguramente, <laughs> seguramente que sí. O sí, que ocupa y resiste. ¡Somi! Mi gente resiste, privatizar aquí no existe. Y en la zona que tú viviste, cuéntame aquello que tuviste. Vamos, ¿qué pasa? Esa fuerza, sacala, Vamos todos a luchar. no de unidad es Espectacular temazo per, per obrir boca de la mà del mestre Tecles amb aquesta cúmbia, podríem dir, rap, sí, cúmbia... Rap, cúmbia Déu-n'hi-do, déu nhi déu molt guapa. Ocupa molt guapa. i resisteix. Cubes Escobensis i, i més gent aquí molt al darrere. Bé. Per les companyes del, del Casalet i eh. del Calitxet, que des d'aquí al Pim Bam Bum, el que necessiteu, veniu aquí quan vulgueu, eh, totes les convocatòries que feu des d'aquí... I anirem nosaltres també a fer Anirem, eh, si voleu que anem allà a fer ràdio a resistir el que sigui, vull dir, companyes, estem, Són estem aquí. Col·legues. Sí, sí. El Casalet, que al març, crec que és al març, hauria fet 25, 25. anys. Sí. Ojo, eh? Tenen data? Ho sabem? Sí, o sigui, és el, ten... el 28 de gener. 28 de gener. Mm. Encara tindrem I, ressaca de, de fer-me muro. I el Calitxet, que és la vivenda que hi ha al, que és la vivenda que hi ha al cantó, eh, porta 6 anys. Sí. Que també déu nhi sí, sí. sí, sí, joder. Molt bé, doncs feta, feta aquesta, aquesta, aquest speech per la nostra penya de, de Terrassa. Seguim amb més música combativa, continueu en aquesta edició 503 del Pim Pam Pum, seguiu a Ràdio Trama, i ara arriben Esperit de Vi, que no sé si havien sonat gaires vegades. Bueno, són... No, però sona bé. Sona bé. Podrien ser del Penedès. Discasso. Discasso, sí, sí, sí. Són, són el poble d'esquena al sol no, no, no de cara al sol, sinó d'esquena al sol, són, són antifes segurament. Banda de punk rock formada el 2018 per quatre músics de la comarca del Berguedà, amb Jacob, Pep, Francho i Eric. Us portem un tema extret del seu primer llarga durada del 2023, un treball titulat Dissilència, del qual hem extret, el, del qual hem triat el primer tema, un temazo que es diu Pades de Dol, crec que està enregistrat també a EM Studios, si no estic equivocat, que, que crec que És no. Que... Sí, sí. Y, bueno, y Folly en a la Ricky, que es, que es una pasada. Esperit del vi espectacular, amb aquest Fades de dol. De vi, de... no del, del vi. Esperit de vi, sí. Ah, dit de, del vi? Del... Ara, la, al principi ho has dit bé, però ara havies dit del vi. Vale, pues, no, no, digue-m'ho bé. Esperit de vi, des d'aquest de, des uh, eh, dissilència i aquest temazo Fades de dol per a tots vosaltres. Bueno, ja, no, ah, ja, ja ho hem dit, que, que aniríem punt carrejant avui perquè tenim aquí els ignorants i, i ens ho estem passant d'allò. I ens eh? han posat a to, ara d'aquí cap amunt, no? I tant. Molt bé. Eh, ara us volem informar que el proper 23 de novembre a les 12 i mitja al Casal Popular Tangram de Barberà del Vallès, la gent del Barbaritat, el festival de punk hardcore inclusiu de Barberà, organitzen un vermut musical amb l'actuació de Carla Salvador, d'Escamot Folk, que eh, van passar per aquí per... De Santaco, del meu poble, sí, de Santaco. del meu actual poble. I tant, bolazo de la, de la Carla per la gent de, del Barbaritat Fest, que des d'aquí els enviem una abraçada. I, bueno, això, i no falteu. Molt bé, molt bé. Cap on anem? Doncs anem cap, a, cap al Penedès, anem cap a Vilafranca amb uns, amb uns molt coneguts. Eh, són tanquem el, ronda, eh? Tanquem ronda, tanquem ronda amb els inadaptats, eh, que han tret un tema ara fa re, i jo he buscat i no l'heu posat. Correcte. No, no s'ha posat. Correcte. És un tema que es diu Catalanes que hacen coses, no sé si l'heu trobat por ahí. Sí, l'hem... Sí? En, sí, ens sonava una mica. Jo m'esperava que el portés l'Isma, aquest. No? M'has sorprès ara aquí. Jo, Igual li he tret, eh? En algun... Jo li he deixat. Bé, bé, bé. L'has vist que estava al Mega i has dit, vinga, doncs... Pues... No, però jo quan, quan l'he ficat al Mega... No hi era. No hi era, eh? Voluntàriament. Vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Eh, aquest single vídeo que està gravat al, al famós Ateneu X, eh, allà a, a Vilafranca, seu també dels, dels inadaptats, eh, forma part del nou àlbum de la banda que sortirà el 20 de desembre. Estarem molt atentes a... Just això. Eh, i, I bueno, està, està prou catxondo el De moment hi ha dos avançaments, si, sí. no estic, si no estic equivocat, i, i, bueno, i pinta, pinta, pinta pues, bastos. Jo encara no els he escoltat, els he vist a la xarxa, sabia de la seva existència, però encara no m'he escoltat. Com es diu el treball? Nazi, eh, Nasi... De, de, Desnacificant. Això, des, desnacificant, diguem-ho bé. Sí, si voleu, us puc llegir el que, el que expliquen una mica d'aquest d'aquest retorn que ja fa 3 anys que van dir i així, que diuen eh, ara fa 3 anys que vàrem eh, anunciar la nostra tornada als escenaris en actuacions puntuals i després de rebre tanta energia de la nostra gent a cada concert, lluny de convertir-se en un entreteniment nostàlgic, hem volgut dir la nostra en el context polític i musical actual. Per això llancem el nostre nou treball amb cançons noves titulat Desnacificant eh, per fer front al creixement del feixisme i transmetre l'energia acumulada. Ens veurem aviat als escenaris presentant els nous temes que esperem que us agradin i siguin útils pels nostres objectius comuns. Que grans. Allà ens veuran, no? També... <laughs> Segurament, allà hi serem, en, i tant. En un proper vol. Pues, pues catem això. Fotem-li. espectacular, Delirium Tremens, brutal, brutalíssima, sense, sense acaben els qualificatius, després d'aquest tema zarrangano que s'ha tret de la xistera el mestre Mano Laken, amb els inadaptats, que feia mm, força temps que no passaven pel pim-pam-pum. Sí, però que, però que passaran a partir del 20 de, sí. de desembre. S'ha de dir, tot s'ha de dir, la veritat és que jo aquest tema el volia portar l'últim. Hi ha hagut aquí una petita confusió per part meva, bueno, perquè era, bueno, són els inadaptats, és últim tema, feia d'últim tema, l'Isma m'anava fent... Jo feia cares... M'anava fent ull i jo pensava, no sé què, què em vol dir. Clar. I em volia dir això. Em volia sí, dir això. sí, el que passa que no, no he gosat perquè he pensat, vés a saber si és que ell ha dit I, bueno, que ara ara és el moment i jo li estic tallant flapa. el rotllo. Sí. Pues, doncs. no, no, no, no, no. ho he canviat això, tot. Home. Clar, sí, sí, clar, però bueno, que tot sigui això. Ja està, sí. Vale, pues després de, del temazo de l'himne que s'ha tret de, de la màniga al Manolaken, de la gorra, podríem dir, <laughs> Anem amb un altre tema. Ara és eh, una nova ronda que inicia el Mestre Tecles, la segona. Què portes, guapo? Doncs ara serà una minisecció d'aquestes de El Bolo on he anat fa poc, ah, que sí? estic supermotivat. <laughs> Correcte. Doncs vaig anar al Punk al Parc, que organitzava l'Ateneu Sitzània d'allà allà al Clot, i buah, com cada any, grupazos... Mmm, underground, no? d'aquests que molts no coneixes o que potser estan començant... D'aquestes que... escenes que abans parlàvem, no? D'escenes molt pures, de penya que, que s'ocorre, d'autogestió bueno, i tant. Sí, sí, sí, i, i bandazes, eh? Que guai. Algunes que semblava que, que, que estaven començant, altres mítiques, com per exemple Lumpen, que... Mm -hmm. Doncs, bueno, bueno, bueno. Jo tenia moltes ganes de tornar a veure Batasha, que ja els havia vist algun cop, però aquest dia presentaven disc, o sigui, el, el concert va ser divendres passat i van treure el disc el dijous passat. No? Sí, eh? I, i ja. res. Quan va acabar el concert vaig anar a buscar-los, em van donar el seu CD. Bolazo. L'he passat a extra dels MP3-os i he triat una cançó d'aquest Fuego Interno, que es diu així el disc, recent sortit del forn, i he triat una oh, cançó que es uh, diu... Uau, és que portes aquí una guapa, eh? Porto una que es diu Ciutat Tòxica i Bo. que és una versió naca de, del System of a Down, de la cançó que l'original es diu Toxicity, Toxicity, Toxi... City? Ciutat, ciutat tòxica, està molt ben trobat. Ciutat podrida. No? Ciutat podrida. I, buah, ja veureu, versionassa. Aquí el Pim Pam Pum ens encanten le, les versionasses tan ben fetes com aquesta i espero que la gaudiu tant com jo quan la vaig escoltar. Anem a escoltar-la. baixa reventant els fonaments de Can Capablanca i la ràdio sencera. Quin directe més guapo tenen, quin discassos... Opa. <laughs> yep. Els mòbils, són molts aquí a la, a la sala i van sonant mòbils. No passa naga. Doncs això, que bat, Bataixa tenen un directe brutal, el disc també ja me l'he escoltat sense diverses vegades i és guapíssim. Sí, sí, que bé que han tret eh, nou, nou disc, ja feia temps que estaven allà... Quatre anys, me va dir la Neus. Sí, eh? perquè quan li vaig pillar el disc li vaig dir quines ganes, i em diu, pues jo ni te digo, 4 <laughs> ja, ja. anys esperant... De... Eh, sí, sí, i han ja. estat així al, a l'estiu gravant i tal, i bueno, anirem desgranant. De fet, jo avui anava a ficar un tema i he vist que el que el ficaves tu. M'he adelantat, m'he adelantat. Sí. Bueno, Però bueno, bé. tenim, tenim un vinil també, no? ho han tret en, en, en vinil, aquesta pel·li. Ah, jo només l'he pillat en CD, eh? Ah, però... C... ah, pues igual és un CD i jo per xarxes m'he fet la pel·li que era un vinil, eh? Si treuen un vinil, és no, probable no. que me'l pilli també. Però de moment tinc el CD que, que, ja, que n'hi havia ganes. I tant. Molt bé, jo, jo anava a destacar que, que, la, que la Neus, que, que està on fire, també amb Batasha, però també amb Sobremigata. També, també. Amb també és un altre projecte... L'electrocúmbia i coses així, no? I tant. Molt bé, doncs si seguim una mica més endavant, sí, anem Oi, amb sí. la... La Neus, que la van tenir amb Pogo sobre mi madre, quan feia com a cantautora, ella sona el... la guitarreta pel pro, el, el 300. El 300, sí, sí, exacte. Sí. Correcte, doncs de, de, de bataixa ens han... Mira, jo ara vinc a fer una, una manorada o a fer una despentinada, digue-li com vulgueu, però vinc, vinc a... Venga. En plan bruto. Ah, vale, no és que bruto. tiris la teva última ara per... per... Sempre ho fan les penúltimes. sí, eh? sí, ja veureu, sí, sí, és així, m'agrada. És, és aquesta banda que és, pel nom sembla de Madrid, però són de València. Correcte, no? correcte. És Colisió. Colisió. Ah, Colisió. Oh. <laughs> Banda valenciana de hardcore punk feta per i per a dones i identitats sex i sexualitats dissidents. Busquen reflectir les vivències i sentiments de la dona i el col·lectiu LGTBIQ+, en aquest món hostil on vivim. Hostilitat contra hostilitat. Són Andrina, Laura, Salva i Andrés des del seu eh, ST del 2022 i també des del recopilatori, en solidaritat amb les afectades per la dana i el mal govern, València, l'odi i les llàgrimes, us portem un tema no titulat Bla Bla i sona brutal, ja veureu. Collision, autèntica barbaritat, aquesta que, s'han tret de, de la xistera amb aquest bla bla. I, ja ho deies bé, despentinada, manolada sí. o alguna cosa així. Sí, sí pintava, sí. pintava fort. Molt bé, fantàstica, la veritat. No era la que... primera vegada que passàvem no, pel programa no. i, i sempre que passen venen el mateix. Eh? Fan pujar el pa, sí, i tant. Sí, sí. Molt bé, fantàstica. Després d'aquesta cançonassa de col·lisió, anem amb, amb un altre tema, ara de la mà del mestre Manolà, que acaba ronda. Què portes? Penúltima. Sí, però clar, us porto el que era el meu primer tema, que ara serà el segon, llavors anem vale. així una mica avui. És veritat, és veritat. A de pronto. D'aquella manera. Botandito te la dejo seguro. <laughs> però us porto un tema i un grup que em fa especial, especial il·lusió portar, són els Incendi, que, ojo, no són els Incendi punk rock, són els incendi. Incendi. O sigui, perquè hi ha, hi ha, hi ha una confusió, o sigui, són dos grups que yeah. es diuen incendi els dos, és, és hi ha una... un que es diu incendi punk rock i aquests que no, que no es diuen així. Eh? diguem, a les xarxes, eh? Correcte. Dic, dic perquè costa diferenciar si els busques. A eh? mi em va molt bé que m'ho diguis perquè després haurem de penjar. I... Vale, després fem, sí. fem recerca. Eh, dic que es, em fa especialment il·lusió perquè el, el cantant és el, és el Jaco, un, un col·lega que, que vaig estar el, el, el dissabte amb ell perquè vaig nom, estar... <laughs> vaig estar amb ell a unes jornades llibertàries que feien al, a, a la seu i que tocaven allà eh, i us porto un tema que es diu La dona de la muntanya, que és del, de l'EP que van treure el 19 de juliol d'aquest 2024, que es diu l'EP 19 de juliol, mira, eh, mira, perquè el 19, el 19 de juliol, el, i a més ho enllaço també tot una mica, perquè ahir va ser vintene, eh, que va ser l'aniversari de la mort de, de, de Buenaventura d'Urruti, i altres morts que no cal dir, eh, tot i que ens alegrem d'aquelles morts, per suposar. que les direm. Més que de les del Durruti. No? I tant, sí, sí, sí. Hi ha unes que celebrem i unes altres que no. Eh, perquè el 19 de juliol del 1936, eh, 36, obreres insurrectes organitzades en comitès de defensa van aturar el cop d'estat feixista i van impulsar la revolució social. Aquell incendi va il·luminar el món sencer amb la seva creativitat destructiva i la seva destructivitat creadora impulsant durant poc més de dos anys un procés revolucionari únic en el món. 62 anys més tard, el 19 de juliol del 1998, l'incendi forestal més ràpid i virulent de la història moderna a Europa arribava al municipi de Riner, al Solsonès. L'incendi havia començat el dia anterior a Aguilar de la Serra. El foc semblava controlat, però l'endemà va revifar i va unir-se una llengua de foc d'un altre incendi produït a Cardona, tot creant un únic front de 25 quilòmetres que va acabar cremant 27.000 hectàrees de territori, fent canviar per sempre la forma de fer front a aquestes expressions descontrolades de la naturalesa. Tant l'incendi revolucionari o insurreccional com el forestal necessiten cremar allò existent per permetre néixer i créixer de nou. Amb dos il·luminen, generen un impacte sublim, passen per fases absolutament incontrolades i causen danys irreversibles. El primer és social, deriva de l'ésser humà, i ens situa al centre. El segon forma part de la força irreductible de la naturalesa i ens fa sentir l'autèntica i insignificant dimensió del que en realitat som. La necessitat d'acabar amb el capitalisme per fer front a les crisis socials, humanitàries i climàtiques que estem vivint conflueixen en les flames d'aquests dos incendis, revolucionari i forestal, i ens han empès a ajuntar-nos i fer música per tal de continuar propagant la flama. Amb 19 de juliol pretenem generar un caliu incendiari en què a la gent li entrin ganes de compartir camps d'oliveres, de sabotejar infraestructures de macroprojectes capitalistes que de forma hipòcrita promouen energies renovables i d'invocar la sexualitat de les verges trobades per desterrar el domini patriarcal de la triada pare-fill-esperit sant. La voluntat del nostre directe és fer foc, provocar un incendi a cada sala, a cada festa, i fer que la música participi de la vida política d'aquest món en descomposició, Tenim ganes de poder col·laborar amb les diferents lluites anticapitalistes i per la defensa del territori que s'estén duant a terme aportant la nostra música i la nostra flama incendiària. Mantinguem viva la flama del 19 de juliol. I això és la presentació d'Incendi. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do posant els punts sobre les is i, i amb una declaració d'intencions que... Avui no he portat llibre, però algo, dir, a, algo havíem de fer. Déu-n'hi-do, déu nhi <laughs> Que guai, que guai. Eh? Mira que jo frívolament anava a dir ja, ja, eh, no sabien quin nom posar-li al disco i li van ficar 19 de juliol perquè era el dia que... I no, no, al, re al revés, van treure el disc, o sigui, tenien tot preparat i es van esperar a treure el disc el dia que tocava, no? A més, són penya que viu al, al Solsonès, llavors té tot un sentit. Déu-n'hi-do. Pues... Votem-li allà. Incendi la dona de la muntanya. Som-hi! Germanes, quins són els vostres desitjos reals? Romandre sentades amb la mirada distant, buida, avorrida, sobre la pantalla del vostre dispositiu? O potser agafar-lo i fer-lo volar pels aires o prendre-li foc? De bon matí la dona de la muntanya prepara la bossa amb tot el material. Un arc i una fletxa, cordes de metall, plànols i disfresses i a sabotejar. Venen a mi i plom i pluja per tothom. a la llibreta mentre espera el seu torn. La terra demana una mica d'acció. La dona de la muntanya ens porta la solució. Tens un bosc de Montana, en una cabana, prepara cartes màgiques, d'un ermità, la societat industrial és la culpable, un autèntic desastre per la humanitat. 30.000 paraules escriu l'ermità, després de sangre el pànic i una mica de sang. Els diaris més rancis les publicaran, volem vida salvatge, criden els animals. A Saint Solent, milers de persones usen l'acció directa contra el capital. Aquelles megabasses privatitzen les aigües i engreixen les butxaques d'uns desgraciats. No passaran, criden els manifestants mentre tallen canonades. No passaran, pueden a meta i plom, i pluja per tothom. Pueden a meta i plom, i pluja per tothom. Un, dos, tres, foc! Foc! favor, mateu la donada a la muntanya, prepareu-vos amb tot el material. Una guirlandeja que ve de matar, planos que sabeu deixar. Podem evitar el plan i pluja per tothom. Escriu a la llibreta que ens espera el sector. La terra una mica d'acció. La donada porta la solució. Incendi! Molt bé. No eren els incendis que jo havia portat no. aquí, eh? De... Eh, o sigui, està claríssim, mare meva. No, no, de fet a mi em va passar que, que una col·lega em va dir no, he anat a veure el, el concert del Jaco que, que tocaven a la, a la Descomunal, tal, i, i, i jo els vaig buscar, i, i jo buscava el meu col·lega en, en els vídeos i jo pensava, però està molt canviat, no són? o, o, o, aquest no, o aquest grup no és, no? I llavors al final <laughs> els vaig trobar, saps? Els incendis que jo coneixo crec que són de perllà Tarragona i els vaig descobrir anant a un concert dels nostres estimats Família Fracàs, sí? que tocaven un casal de, de Barna, i de teloneros de família hi havia un tal incendi uh mhm. -huh. que em sembla que era el seu primer... No sé si el primer bolo o, o algo així, però bueno, estaven com bastant començant i no, no sonaven així. <laughs> sonaven molt bé també, però diferent. Mm. Molt bé, molt bé, molt bé. Tremenda, tremendíssima, una més en aquesta edició 503 del Pim Pam Pum. Seguiu a Ràdio Trama i ara és el mestre Tecles, si no estic no? equivocat, Cap a l'última ronda. Jo tiro la meva última, sí. I, I abans de les vostres dues últimes hi haurà alguna sorpresa més, segurament. Jo, per acabar, torno a portar un, una banda que vaig descobrir al, al no, de, de divendres passat allí al, al club, organitzat per l'Ateneu Sitzània, i, i són els Aspre. Ja el i, nom. I, I em va molar perquè... Ja fa de mal passar, eh? O sigui, tu quan veus que van a començar a tocar una penya que no saps què fan, però el cantant s'agafa el micro com si fos un cucurutxo, no sé si m'enteneu, allò que l'agafen per sí. baix de tot i... Sí. Dius, aquests fotran una tralla que, que no flipes, perquè no, no, no agafes el micro així per, perquè sí. No li cal, no li cal. I evidentment, evidentment, Eh, doncs això, Aspre, des de la seva demo d'aquest mateix any, jo crec que és una demo, deu ser bastant do it yourself perquè el so no està gravat a M Studios, diguéssim, <laughs> però, però també sona guapíssim. I això, des de la seva demo, porta un tema que es diu País putrefacte. Déu senyor. Aspres, Mare. contundents. Es notava que agafaven el micro per baix, eh? Sí, sí, era... <laughs> era Quina una salvatjada. mica pell de pressa, què? Eh? Una mica aspre, això. Una mica <laughs> Aspra, eh? Si fossin de Madrid eh, es dirien áspero, amb, amb dièresis a la A, ¿no? La, la lengua de trapo, eh? un poco eh? Lengua de trapo. Aspra. Hòstia, lengua de trapo, després van fer áspero, no? Bo, boca, se, boca seca man, també dirien. <laughs> <laughs> Molt bé. pues si seguim encara més endavant i seguirem més endavant... M'heu dit uh... que eh, volia una falca, però no sé quina... Vinga, va, falca-me-la, falca-la. Sí, falca't algú, no? Lo que la de Beyoncé sonem un altre cop? No, pots eh. posar la de... Ah, mira, la de música trinxera, que no la poso mai. Clar. A veure, un moment. Escolteu Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Música de trinxera per oïdes dissidents. Música revolucionària per oïdes incendiàries. Música combativa per oïdes rebels. Oh, que bonic, Molt bé, després d'aquesta falcassa eh, que, que es sempre, va costar. Sempre em <laughs> falta una musiqueta de fons, eh? Per sí, això, sí, en un nyigo-nyigo. Un nyigo-nyigo. Eh, té alguna allà que no... Sí. <laughs> Molt bé, estem a les acaballes d'aquesta edició 503, ens ho estem passant d'allò més bé i ara sí que arriba la sorpresa que us teníem promesa fa un, fa un moment i és que el Sergio ens vol presentar un tema d'una de, de, una de les bandes on, on ell està i, i què? Què ens portes, Sergio? Bueno, us porto una de les eh, cançons que hem gravat eh, amb el grup de A Bote Pronto. És un grup que el primer que, amb el que he estat i amb el que estic des de fa, pues, no sé, ho vaig fundar amb el meu amic des de fa, quan teníem 15 anys. Hòstia Tenim 32, 31... Wow. Mitja vida, més de mitja vida. Sí, i a més porta una història darrere que si algun dia ens convideu ja us, us explicarem. I res, és una de les cançons noves que hem tret. Res hem eh, sortit des del forn, eh? Mm, no l'hem ni publicat. O sigui, aquesta... Oh, oh, hem eh? gravat cinc cançons també, com, com a ignorants. Una altra primícia avui, per eh? Per tema econòmic també. I, I no hem tret ni... Encara estem... Eh, amb la creació de la portada, de, de la publicació, de buscar alguns bolos per quan ho traiem doncs, tenir algú que, que oferia més de, de cinc cançons gravades i es diu Perdir la vida, és la cançó, us adelanto, amb la que tanquem l'EP i és una mica, bueno, és molt personal, és una lletra molt personal i en el qual es pot eh, com justificar el, el per què eh, doncs, a vegades bevem i ens intentem oblidar d'on estem. I res, espero que us agradi, no és eh, més que rock and roll. Endolla-la! Endolla-la! Oh, oh, oh, oh. Mare meva! Brutal, brutalíssima. Sergio, moltíssimes gràcies per compartir aquest tema zarrangano de A Bote Pronto. Moltes gràcies a vosaltres i ja ho compartirem molt millor, totes les cinc cançons. Per dir la vida. Ja, per dir la vida. Ja ves, últim, última peça d'aquest nou treball que encara n'hi ha vist la llum, però que... Tenim el títol de l'EP, que és una mica com La fi d'aquell món, Eh, es diu, es titularà Des de l'altre lado de la societat. Ole. Perquè que guai. parla una mica de tot el que està a l'altre costat. Que guai. Que guai. Moltes ganes de, de copsar-ho i de catar-ho, clar que sí. Ja, ja, ho sabeu, penya, aquí, si voleu primícies, escolteu el pim-pam-pum. Sí. Ja ves, déu-n'hi-do, déu, déu eh? Moltes gràcies, Sergio, de debò que sí. A vosaltres. Que bé, vale, pues, eh, ara sí que ens acomiadem de, dels ignorants, perquè vindran les últimes dues cançons i acomiadarem el programa. Merci per estar avui aquí. A vosaltres. Òscar, Sergio, Javi, ja sabeu que és casa vostra. Encantats, no... sempre. Sempre que vingueu és casa vostra, per el que, per que us calgui. I nosaltres ens n'anirem amb el resum del, del programa i amb les dues últimes cireretes. Sí? Resume Melon. Vinga, programa especial amb entrevista a ignorants que ens han presentat en exclusiva i en primícia el seu nou EP La fi d'aquest món. També us hem, us hem informat que el proper 23 de novembre a les 12 i mitja del migdia al Casal Popular Tangram de, de Barberà, la gent del Barbaritat Fest, eh, el Pau entre ells, que està aquí Pou. tramant aquesta història guapíssima, el Festival de Punk Hardcore Inclusiu de Barberà organitzen un vermut musical amb l'actuació de Carla Salvador d'Escamot Folk, eh, no hi falteu. També us hem donat una informació que haguéssim volgut no donar-vos i és que les nostres amigues del Casalet el centre social ocupat des de fa gairebé 25 anys, i el Calitxet, la vivenda que hi ha allà al cantó, de, a Terrassa, estan en perill de, de desallotjament, de fet ja hi ha data, crec que dit de memòria és el 28 de gener o alguna cosa mm. així. Ja us anirem, quan hi hagi comunicat, i això I ja tant. us ho anirem explicant, però bueno. I tant. Per això eh, aquest cop són ells les que ens necessiten. Encenem la flama de la solidaritat i deixem ben clar que si el Casalet i el Calitxet van a terra, us volem a totis en peu de guerra. Ni un pas enrere per defensar els nostres espais alliberats des del Pim Pam Pum. Ja ho sabeu, tot el nostre suport i solidaritat amb les amigues de Terrassa. I tant. I i ens acomiadem amb un parell de temazos. Em sembla que la, la primera cirereta, la primera de les últimes, la, la tiro jo. A veure, què t'has guardat, Isma, pel final? Mira, pues, eh, és una cançó que dedico molt especialment a la Noé. Ara, això... Ara. Que no falti. Sempre, sempre que no hi és, li dedico el una sucre, cançó. El sucre del pim-pam-pum. I és un grup que no havia passat encara per aquí, pel, pel pim-pam-pum, que són Cherry Uguerrac, grup... T'he de dir que jo he llegit Berry Charra. O sigui, ja, quan ja, ja. ho he llegit la, la primera també, vegada... Sí, eh, us ha passat, eh? Sí, sí. sí. Bueno, <laughs> No té, no té molt... És que sembla que... No té molt a veure, però... Que una persona borratxa ha dit Berri Xerrac. Però malament, no? Xerri eh, Guerrac. Eh, eh, el, Xerri... El Xerri Guerrac. <laughs> que, no dius que no té molt a veure, però realment les dues paraules acaben igual. Sí, que, que cabrons, sí, sí, sí. aquí eh, som. Que cabrons. I busqueu, i busqueu, i feu punta tot, eh? És increïble. Cherry Uguerrac, grup biscaí de rap metal format per cinc joves músics originaris del barri obrer de Romo, a Getxo. La banda va començar a caminar a l'estiu del 2022 i avui m'acomiado de tots vosaltres amb un tema homònim com el nom de la banda. Des del seu primer treball, Carta Alta, us deixo amb aquest tema Cherry Uguerrac, que és una autèntica barbaritat. Què vol dir? Berri Xerrac, has dit? No ho he buscat. Berri Xerrac. No, no ho he buscat. Ho buscarem, ho buscarem, trobarem. Sí. I l'última de les últimes, em sembla que la tires tu, Aken? Doncs sí, seguint en la, la línia de que, de que aquesta era la meva segona, bueno, aquesta història que, que m'ha passat avui, us porto al Sud Disorder, eh, una banda de, de punk hardcore des de, des de Puglia, al sud d'Itàlia. De, eh, i us porto un tema del, del seu EP Sense amor non vale nula eh, que es diu eh, Città deserta. Molt eh, bé. Eh, pues, T'he de dir que mm, m'agrada l'ordre que has triat finalment, eh? Sí? Sí, sí, sí perquè és... la d'inadaptats realment era bastant més tranquil·leta que les mandangues que has portat després. Sí, la veritat és que sí, era més una cosa com d'himne, però bueno, al final també l'hem pogut comentar i, I, tant. i això. I, I, també, i, i, i, i, i tant, sí. i tant. Totes les errades ens, ens agraden, en realitat. Sí, així han pogut escoltar el comentari i ja vindran els inadaptats per aquí. I tant que sí. <laughs> Molt bé, doncs amb, amb, amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 503 que amb tanta passió i amb tanta il·lusió hem fet per a tots vosaltres. Ens ho hem passat d'allò més bé aquí als estudis amb, amb la gent dels ignorants. Que podíem aplaudir, no?, aquesta sessió. Vinga, va, va. I tant! Cada... Salut, fem un brindis aquí. Clar que sí. I us mereixeu una altra entrevista feta per altra gent. Eh, com heu començat... Jo em quedo amb preguntes, eh? Me'n vaig amb preguntes per vosaltres. Que, que t'has respost, no? Però ja les faré, ja les faré. Clar que sí. Quan tingui una emissora de ràdio. <laughs> Això qualsevol dijous vens i ho polim, tio. Sí, sí. El pim-pam. Quan torni a buscar el mòbil. No te l'acabes, la teva, el pots tenir aquí tranquil·lament. De moment el mòbil el tens controlat o no? La veritat que me l'he guardat aquí i no el trec. He de dir que un de vosaltres va treure la, la ratafia l'última vegada, eh? O sigui... Sí, eh? Hòstia. No sé, què, no sé què va ser, El però... Palli sabria, seria segurament. Un de Pai... nosaltres no, els de la barra, que són... No, no, no, va... I, igual sí, està el Pau, està el Pau, sí. per, perquè jo no hi era. Vale. Seria va ser algú dels que no estan aquí. Seria el Pau. Vale. El Pau. Seria el Pau quan, el Pau. quan feia allò de que de sota pujava sí. amb, amb la carregat. caixeta aquella. Venia carregat, sí. <laughs> Pues vaya la que me lió. No, no, no. per <laughs> haver-nos matat. Molt bé, doncs això quedem, amb aquestes dues cançonasses i amb aquest bon flow que, que ens estem acomiadant de tots vosaltres. No deixeu d'escoltar-nos, que ja sabeu que sou el motor que fa, batu, que fa bellugar... Va tocar, també. Va tocar. sou el tambor que fa batucar el pim-pam-pum i sou l'autèntic eh, cor que ens fa bategar. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa. Social. I, I, I pels carrers. I pels carrers també. Salut i revolta, penya. Su! Visca! a los cerdos. Mis barras entran como putas balas de Basili. Por la familia filo el codo como jiri Fuimos la tormenta después de que miri Los cherry tienen hooligans y tú jolinis te fin ya salí de mi letargo. Conozco el algoritmo, dame un ritmo que lo parto. Me vienen los recuerdos del litro y del banco. Los tarro en el cuaderno en blanco y negro Tim Burton. Cinco borrachos manejan el barco. Tiemblan los aceros y vomitamos hardcore. Con la copa en la mano y metidos en el fango. Los cerdos saltan de como Yango. Alto rango, el mejor comando. Cantando contra el estado que nos está silenciando. Camis de mi grupo en Ramos trabullerán. Yo en el concierto la familia, eso no lo cambio. Ya Míranos, mírame. vida das un pero con Cherry lo vuelve a hacer Ya lo ves, que debido sin darte sangre de mis venas, buena merca como la que guardo en la cartera. Tengo a mis demonios sentados conmigo en la cena y a mis sueños rodando por las escaleras. Somos TNT, HDP para la madera, a machete, HNT por las aceras. No sigo el camino marcado, lo hago a mi manera y así va a seguir siendo hasta la calavera. No hay vaca en Panamá, ni Panamera, solo burros de mierda para sacarnos cuatro pelas. Pa' rico caviar, pa' pobre mortadela. Juegan partidas de póker con nuestras esquelas, no se de los cascos desde Govela. Entre el topa y el ando, 1200 borracheras apalantos las la seguimos el lío fuera O nos vamos para el carro si nos queda tema Más caña, esta peña no engaña Arranca el carro, coño, y el cuida se acelera para allá date cuenta, no de frena Mira chaval, tienes historia para bañada. Y escucha, disfruta, no ejecuta No soy el quebró, no está mi hoja de ruta Ni luchas, ni verdades absolutas Nuestro sueño, terra, llamas y capucha a la xarxa i als carrers. Salut i revolta! revolta!